Այսօր Սեյսուլանում նոր մանկապարտ է զեկացվել։ Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Երևան եւ Բաքու կատարած այցերից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը վստահեցնում է, որ հայկական բանակը պատվով կատարում է իր արժև դրված խնդիրները։ Այսօր գումարվել է հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաշողովի հերթական նիստը։ Հայաստան է այցելել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Բելգիայի խորհրդարանը հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձև է ընդունել։ Վաղը Ստեփանակերտում կկայանա բարեգործական համերգ։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 24-ին այցելել է Մարտակերտի շրջանի Նոր Սեյսուլան գյուղ։ Երկրի ղեկավարը ցաղկեպսակ է դրել Արցախյան ազատամարտում նահատակվածների հիշատակա ավերժացնող հուշարձանին։ Այնուհետև Բակո Սահակյանը մասնակցել է գյուղում նոր մանկապարտեզի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Նախագահը նշել է, որ գյուղական բնակավայրերում նախադպրոցական հաստատությունների ցանցի ընդլայնումը հանդիսանում է պետության կարևորագույն առաջնահերթություններից մեկը, եւ այսուհետ էլ կարվի հնարավորը գյուղերում ժամանակակից պայմաններին համապատասխան մանկապարտեզներ ունենալու ուղղությամբ։ Բակո Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել ռուսաստանաբնակ բարերար Վահագն Խաչատրյանին նախաձեռնությունն իրականացնելու համար, հավելելով, որ նրա կողմից հարազատ գյուղին ցուցաբերվող մշտական աջակցությունը հայրենասիրության ընդօրինակելի դրսևորում է։ Նախագահային ուղեկցում էին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Հուլիսի 23-ին եւ լույս 24-ի գիշերը հակառակորդի կողմից Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 160 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափերի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաեւ 82 մմ-անոց mm ականանետերից ու տարբեր տիպի նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2500 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից սերնարկված պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը, Ջեյմս Ուորլիկը եւ Պիեր Անդրիոն հայտարարություն են տարածել Երևան եւ Բաքու այցելելուց եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումների արդյունքում։ Երևանի եւ Բաքու այցերի ընթացքում համանախագահները բարձր մակարդակով եւ նախագահների հետ հանդիպումներում քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունների առաջմղման հարցերը։ Նրանք ողջունում են նախագահների այս տարի հանդիպելու պատրաստակամությունը։ Նախագահները հանձնարարել են իրենց արտգործնախարարներին շարունակել աշխատանքները համանախագահների հետ հանդիպման օրակարգի ձևավորման վրա։ Մինսկի խմբի համանախագահները միաժամանակ անհանգստություն են հայտնել վերջին օրերին արցանագրվող լարվածության աճից եւ նախագահներին կոչ արել խուսափել բռնությունների սրումից եւ միջոցներ ձեռնարկել հրադադարի համաձայնագրերին հետևելու համար։ Դիվանագետները նաև արձանագրել են, որ նախագահները վերահաստատել են անհետ կորազների մասին տեղեկությունները Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի խողովակներով փոխանակելու իրենց հանձնառությունը։ Վերջին օրերին սահմաններին որոշակի լարվածություն կա, կրակոցների թիվն ավելացել է, հակառակորդը ոչ միայն Արցախում, այլև Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերի ուղությամբ է կրակում, այդ թվում խոշոր տրամաչափի ականանետերից։ Այս մասին այսօր լրագրողներին ասաց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, հակառակորդի ակտիվությունը բացատրելով մի քանի տարբեր հանգամանքներով։ Լարվածության վրա ազդում են թե ներքաղաքական, թե միջազգային զարգացումները, որոնք կան տարածաշրջանում։ Միջազգային ասպարեզում նաև հակառակորդի մոտ ներքաղաքական ու ներտնտեսական որոշակի պայմանները, ասաց Սեյրան Օհանյանը։ Դիմելով հայ ժողովրդին նախարարը կոչարեց վստահ լինել, որ հայկական բանակը կատարել եւ կատարելու իր արժեվ դրված խնդիրը՝ ապահովել հարազատների խաղաղությունը։ Իրավիճակը թե Արցախի տարածքում եւ թե Հայաստանի սահմաններին վերահսկվում է հայկական ստորաբաժանումների կողմից։ Այսօր հայ զինվորն ունի բարձր մարտական ոգի, հայկական բոլոր ստորաբաժանումները ուշտված են համապատասխան բարոյահոգեբանական վիճակով եւ իրենց արժեվ դրված խնդիրներն իրականացնում են, ասաց Սեյրան Օհանյանը։ Այսօր գումարվել է հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Արցախում ավելանում է եւս 1 հիդրոէլեկտրոկայան, որի հզորությունը տարեկան 16 միլիոն կիլովատ-ժամ է։ Թրղը 3 փոքր հեկին լիցենզիա տրամադրելու որոշումն այսօր կայացվել է հանրային ծառայություններն ու տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի հերթական նիստին։ Լիցենզիայի հայտը ներկայացվել է Արցախ հեքփակ բաժնետիրական ընկերության կողմից։ Թրղը 3-ը կառուցված է Մարտակերտի շրջանի Հաթերք համայնքում Սարսանգ ջրամբարը սնուցող Թրղը գետի մայր ջրատարի վրա տեղեկացրել է հանձնաժողովի հանրային ծառայությունների կարգ կարգավորման բաժնի պետ Անդրեյ Մուսայելյանը։ Թրվի 3 փոքր հեկի հիմնական ցուցանիշներն են. դրվածքային ուզորությունը 5 մեգավատ, էլեկտրաէներգիայի տարեկան արտադրանքը 16.31 հայորդական միլիոն կիլովատ ժամ, ագրեգատների քանակը 2-ը։ Հանձնաժողովն այսօր օրակարգի երկրորդ հարցով միջև 2018 թվականի օգոստոսը երկարաձգել է ջրմուղ կոյուղի Փակбаժնի Տիրական ընկերության ջրային համակարգի շահագործման թույլտվության գործողության ժամկետը։ Հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովն այսօր քննարկել եւ հաստատել է հերոստատեսության, ռադիոյի եւ հեռահաղորդակցության ոլորտից մի շարք հարցեր, որոնք ներկայացրել է հարցերը կարգավորող բաժնի պետ Աննա Արաքելյանը։ Հարցերից երկուսը 103.0 եւ 104 94.3 ռադիոհաճախականությունների համար մրցույթ հայտարարելու վերաբերյալ էր։ Նշված հաճախականությունների լիցենզիան ավարտվում է 2016 թվականի փետրվարին։ Կարգի համաձայն լիցենզիայի վերջնաժամկետից 6 ամիս առաջ հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ որոնց կարող են մասնակցել ինչպես այդ հաճախականությամբ հերարձակման լիցենզիա ունեցող ռադիոընկերությունները, այնպես էլ այլ իրավաբանական անձինք մրցույթի պայմաններն են։ Հրաժարակման բարբերականությունը ամենօրյա, օրական եթերաժամը 24 ժամ։ Հաղորդումների սկիզբը ժամը 00-ից օրվա ծրագրի պարտադիր հայտարարությամբ։ Հայերենական արտադրության հաղորդումների օրենքով նախատեսված նվազագույն ծավալի հրաժարակումը 00-ից 24 ժամանակահատվածում, սեփական արտադրության հաղորդումների ծավալը հայրենական արտադրության հաղորդումների օրենքով նախատեսված նվազագույն ծավալի առնվազն 30%։ Տեղեկատվական հաղորդումների ծավալը առնվազն 7%։ Երամսական ծրագրային ցանցից շեղման թույլատրելի չափը առավելագույնը 7%։ Հայրենական արտադրության հաղորդումների ծավալում հերարձակվող երաժշտության մեջ հայկական երաժշտության նվազագույն ծավալը տոկոսով հաշվարկվում է տեղեկատվության մեջ ներկայացված բանաձևով։ Մրցույթ հայտարարելու մասին որոշումը ուժի մեջ կմտնի օգոստոսի 27-ից։ Լիցենզիայի վճարը 70000 դրամ է։ Բելլալալայան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է աշխատանքային այցով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժահին։ Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել Աշնանը Դուշանբեյում նախատեսված ՀԱՊԿ կանոնադրական մարմինների նիստերի օրակարգին եւ ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի առաջիկա նախագահության առնչվող հարցերին։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև հավաքական անվտանգության խորհրդի նախորդ նստաշրջանում ընդունված որոշումների իրագործման ընթացքը։ Նիկոլայ Բորդյուժան հանրապետության նախագահին զեկուցել է գազམ་ակերպության ընթացիկ գործունեության, համագործակցության շրջանակներում արձանագրված արդյունքների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբ รา համյանը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հրավերով հուլիսի 25-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Վրաստանի Հանրապետություն, մասնակցելու Թբիլիսիում կայանալիք 2015 թվականի Եվրոպական երիտասարդական օլիմպիական փառատոնի բացման արարողությանը։ IT շրջանակներում Հայաստանի եւ Վրաստանի վարչապետները կայցելեն Դարյալի, Գազբեկի սահմանային անցակետ իրավիճակին տեղում ցանոթանալու նպատակով։ Բելգիայի խորհրդարանը հուլիսի 23-ին զայների մեծամասնությամբ հաստատել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Բանաձևն ընդգծում է նաև Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտությունը եւ կոչ է անում Հայաստանին ու Թուրքիային օգտագործել հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելու, սահմանը բացելու եւ տնտեսական ինտեգրման համար ուղի բացելու համար։ Վանաձևը ներկայացրել է խորհրդարանի անդամ Փիթեր Դերուվերը։ Այն ընդունվել է հուլիսի 7-ին Բելգիայի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից։ Բելգիայի սենատը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել էր դեռևս 1998-ին։ Բելգիայի վարչապետ Չարլզ Միշելը հունիսի 18-ին ներկայացուցիչների պալատի լիագումար նիստում կառավարության եւ Իրանունից ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Այդ արդիվ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Նրանում ասված է. Դեռ 17 տարի առաջ Բելգիայի Սենատը հատուկ բանաձևով ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Բելգիայի վարչապետը սույն թվականի հունիսի 18-ին վերահաստատեց հայոց ցեղասպանության միանշանակ ճանաչման վերաբերյալ կառավարության դիրքորոշումը։ Այսօր ներկայացուցիչների պալատի կողմից ընդունված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը ամբողջացնում է Բելգիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը։ Ողջունելի է Բելգիայի թակավորության օրենսդիր եւ գործադիր իշխանությունների կողմից հայոց ցեղասպանության աներկբա ճանաչումը։ Վաղը Ստեփանակերտում տեղի կունենա բարեգործական համերգ, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում կկայանա բարեգործական рэփ համերգ, որի ողջ շահույթը կփոխանցվի երիտասարդ երգիչ երգահան Վալերի Ղազարյանի անհրաժեշտ վիրահատության համար։ Երիտասարդը նաեւ մեկ անգամ չէ Արցախյան բարբարով հումորային իր նախագծերը ներկայացրել հայաստանյան տարբեր բեմերում։ Այսօր նա ունի առողջական լուրջ խնդիրներ, որի պատճառով ժամանակավորապես չի կարողանում քայլել։ Բարեգործական համերգը Վալերիի ստեղծագործական թիմի նախաձեռնությունն է։ Պայմանագրային զինծառայող, նաեւ հայտնի ֆասոն մականունը կրող рэփեր Կոլյա Շահ Արգելդյանը կոչ է անում համակարգացիներին անտարբեր չմնալ եւ հնարավորության սահմաններում օգնել երիտասարդին կրկին ոտքի կանգնելու։ Երկու շաբաթ առաջ երբ որ իմացանք որ նման խնդրեմ ունի Լեոգան ամենաառաջի բանը որ գլխներումս ծակեց դա ինտերնետով դրամահավաք կազմակերպելն է որովհետև գումարը շատ մեծ էր եթե դաժե մենք մեր աշխատավարձներն էլ սաղ ամբողջովին իրար վրա դնենք հաստատ դա 10%-ն էլ չէր կանգնելու բայց դա ոնց որ խի համեր չանենք տենց հարց առաջացավ Հա, խիչ անենք, եթե սաղա ստեղծագործող ենք ու ծնվեց գաղափարը, որ համերգ կազմակերպենք, բարեգործական рэփ համերգ։ Սկզբից մի քիչ տատանումների մեջ էինք, կհամաձայնվի թե չի համաձայնվի, որովհետև ինք մի քիչ համաշխոտ խասյաթ ունի այդ հարցերում մանավանդ։ Իրան ներկայացրինք sense, ուզես թե չուզես, մեկը անելու ենք, որովհետև ուրիշ տարբերակ չկա։ Համերգը իմ կարծիքով պետք է որ գոնե մեր պատկերացրածի չափով իր արդյունքը տա, Վստահ եմ ու միջև հիմա նկատում եմ մարդկանց, ովքեր որ եթե չեն էլ կարա ներկաննեն համերգին, բայց միևնույնն է տոմսերը առնում են, ինչի համար շատ-շատ շնորհակալ եմ, որովհետև դա մեծ մարդկային օգնություն է։ Ինքը Վալերին չի հուսահատվում, ամենայն լավատեսությամբ վստահ է, որ շուտով նորից շարունակելու է իր գործունեությունը, իրականացնելու է այն նոր նախագծերը, որոնք այսօր արդեն հանձնել է թղթին։ Գնացի Երևան, հետազոտեցին, ռենտգեն արեցին ու պարզվեց, որ ոսկորների այդ խնդիրը իմացա ու քանի որ ֆինանսականը մի քիչ ավելի շատ էր իմ սպասածից, իմ պատկերացրեցից, հուսահատվել, եթե ճիշտ ասեմ, հա, կարա լինի տենց մի քիչ դժվար բան, որ չես կարող տնից հելնես, մտածելու տեղի կա տալի, բայց փառք Աստծո ունեմ այնց մարդիկ կողս, ունեմ այնց ընկերներ, ովքեր չեն թողում մենակ, ու ես որ տենում եմ կողից իրանք ինչեր են անում, չեմ կարող հուսահատվեմ։ Ինձ իրավունք չունեմ հուսահատվելու, որովհետև կան կողքս մարդիկ, ովքեր չեն թողում հուսահատվեմ, չեն թողում մտածեմ, անընդհատ կողս են ամենավատ իրավիճակից ես աշխատում եմ միշտ լավը տնամ, եթե մարդ ինչ որ մյած սրտանց բանա ուզում անի, չի կարա վերջը լավ չլինի։ Օգնենք երիտասարդին նորից ոտքի կանգնել Կարխախոսով բարեգործական համերգը կկայանա հուլիսի 25-ին։ Աննա Ղուկասյան այսօր Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավարևմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 21, ցերեկը 29-ից 34 աստիճան տաքություն։ հերթական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է